บุ๊กทูแปดสิบเอ็ด 80 și 1 81. อดีตการหนึ่ง Trecut 1 Trecut. 1. เขียน A scrie A scrie. เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ El scria o scrisoare. El scria o scrisoare. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ Și ea scria o vedere. Și ea scria o vedere. อ่าน A citi. A citi. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ El citea o ilustrată El citea o ilustrată. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม și ea citea o carte Și ea citea o carte. หยิบ a lua A lua. เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน El a luat o țigară El a luat o țigară. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น Ea a luat o bucată de ciocolată Ea a luat o bucată de ciocolată. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ El era infidel, dar ea era fidelă. El era infidel, dar ea era fidelă. เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน El era leneș, dar ea era harnică. El era leneș, dar ea era harnică. เขาจน แต่เธอรวย El era sărac, dar ea era bogată. El era sărac, dar ea era bogată. เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ El nu a avut bani, ci datorii. El nu a avut bani, ci datorii. เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย El nu a avut noroc, ci ghinion. El nu a avut noroc, ci ghinion. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว El nu a avut succes, ci insucces. El nu a avut succes, ci insucces. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ El nu a fost mulțumit, ci nemulțumit. El nu a fost mulțumit, ci nemulțumit. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ El nu a fost fericit, ci nefericit. El nu a fost fericit, ci nefericit. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร el nu a fost simpatic, ci antipatic. El nu a fost simpatic, ci antipatic.